Господи, фала ти за радост и за тоа дека може да се шегуваме, ама ти си онай што не благословуваш, да имаме радост од тешки времиња, у добро и у зло ние се каваме на тебе. Ти си нашата карпа во животот и затоа тражиме слово, што това вече ќе биде проповедано преку нашиот да биде оно што ќе не предупредува, опоменува, изградува, охрабрува, се што е потребно. Збори ти, Господи, во името на Исус. Амин. Амин. Добро вечер и Божи благослов. Браки и сестри, Божја армија, Христова армија. Ова вечер темата ќе биде повикани. Повикани. Затоа што Господ кој не повикал, не не повикал за ние да бидеме у комфорт, за да уживаме, за да животот не биде тука супер. Мети млеко, да, мети млеко, ама он е повикал за нешто друго. Он е повикал да бидеме войници Христови. Он е повикал да бидеме евангелизатори. Он е повикал да работиме, да работиме за него. Сега ќе прочитам од Матеј 9 глава 37 и 38. Тогаш им рече на своите ученици: Жетвата на вистина е голема, а работници малку. Молете го тогаш господарот на жетвата да испрати работници за својата жетва. Жетвата е голема. Кој излеземе надвор, гледаме луѓе. Луѓе што талкат у темнината. Луѓе што не знаат дека одат. При очи се слепи. При уши се глуви. Зашо? За тоа што живеат у заблуда. И ние сме живеали у таа заблуда. И ние сме биле у таа темнина. И ние сме мислиле дека угодуваме на Господ на свој начин. Има луѓе што мислат дека угодуваат на Господ на свој начин. И си викат, да, па јас верувам во Господ, јас го сакам. Ама не е тоа тоа. Токму за тоа ние сме избрани. Повикани да кажеме вистината. У Матеј 22 глава 14 стих вика Зашто мнозина се повикани, ама малку се избрани. И на друго место пишува Не секој ќе влезе во Царството Божие. Што вика Господи, Господи. Туку оној што извршува Божјата воља. А која е Божјата воља? Затоа ние сме повикани да кажеме, да евангелизираме како црква Христова Ние треба да евангелизираме. Треба да ја кажуваме на луѓето кој е Исус и што направил Исус за нас. Оти Господ сака партнери у работата. Он може се да смене. Он може се да промени. Од еднашка може се да земите да однеме. Со една чврга од озгоре, само една чврга е доволна. На земјата само една чврга е доволна Господ удри. Секи од нема. Се е пепел. И Бог вика ќе дам ново небо и нова земја. Он може тоа да го направи. Ама он сака партнери за тоа. Затоа што Божјата милост е уште тука на земјата. Божјата милост не воде кон покаяние. Оти Господ толку многу го сака свето и го даде сина свој за гревовите на целиот свет. Не само за моите, не само за твоите, туку за гревовите на целиот свет. И секој што ќе се покае, и ќе поверува у крвта Христова на крстот дека не очисти, ќе биде спасен. Амин. Тоа, за тоа сме повикани. За тоа. Оти И сега што се случува? У Матеј 10 глава први стих право. Исус дојде тржејки партнери, тржејки работници. Ти вика жетвата е голема, ама работници малку. Па и малку беа, само 12 души. Само се донеси вајца после останаа горната соба. Малку се на толку нано, Малку сме на цел штип. Ама он сака да бидеме ние избрани за работници. Не само повикани, избрани. И да не се случи кога ќе застанеме, Господи, Господи, ние у Твое име. Најжалосно ќе рече кога ќе биде кога ќе рече, Пене, не ве познавам. Зашо? оти вршевте беззаконие. Беззаконието е грев. Матај се, он од кој ги ноѓа? од кој ги ноѓа работниците, гледате што и дава сега. Матеј 10 глава први стих. И ги повика своите 12 ученици при себе и им даде власт над нечистите духови, да ги изгонуваат и да изцелуваат секаква болест и секаква слабост. Исус и дава власт. Исус ни дава власт. Пошто ние читаме тоа што учениците напишаа. Ние читаме Исус што ја оставил на нив, тоа ни оставил и на нас. Пошто преку вера и покаяние и ние сме Христови ученици. И ни дава власт. Што да правиме после натам? 7 и 8. И одејки, одејки, проповедете и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. И целувајте ги болните, воскреснувајте ги мртвите, очистете ги лепрозните, изгонувајте демони, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Тоа не е таа власт дадена на нас. Таа власт ја имаме од небото. Од небото. Пример ни е Исус. Секош го зимам пример Исус. Што правеше Он, можеме да правиме и ние. Со вера, Ако со вера вика побарате и ќе ви биде. барате у името на Синот и ќе добиете. Вика вие не сте побарале до сега. Побарате на учениците вика, па ќе видите. Имаме ние власт преку вера и покаяние у Христос. Зашо? За тоа сме избрани евангелизација. Да ја кажеме на луѓето за царството небесно. У Мате 4 глава 17 стих пример Исус тука ни остава. Четврта глава Матеј Што вика тука сега Матеј 17 стих. Вика од тогаш, од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: "Покајте се, зашто царството небесно се приближи." Исус одеше, обиколуваше Галилеја, Цезареја, Јудеја, Самарија, одеше и проповедаше. Лесна и едноставна проповед. Истата проповед што имаше Јован Крстител. И Јован Крстител имаше таа проповед. Покајте се зашто царството не небеско се приближи. Покажете плодови на покаяние. Не само да се покајуваме, плодови на покаяние. И Исус тука дојде царо. Дојде царо. Не прати некој амбасадор. Не прати некој мировник. Не го прати фуере. Не ги пратија сега овие тука што сака да ги спират Грујо и Зајо. Него, него дојде царо. Царо дојде. Не прати он некој него да рече оди ти и кажи дека јас ќе дојдам. Него он беше пример, царо небесен. Остави го царството и лично дојде и вика, покајте се, оди царството небесно се приближи. Царството небесно е тука, ако отвориме срцето. Оти царо, кој дојде во срцето, тука е царството. Амен. Кој го има царо, има го и царството. Кој го нема царо, нема го и царството. Кој го има сино, има вечен живот. Кој го нема сино, нема вечен живот. Лесно и едноставно. Лесно и едноставно. Покајте се, вика. Исус вика. И сега ние имаме заповед. Одете и проповедете. Што да проповедаме? Како да проповедаме? Павле кажува прво Коринтијани втора глава. Ојде. Прво Корин втора глава од да 1 до 5. И јас сега Павле го зборам И јас кога дојдов при вас, браќа, не дојдов со висок говор или со мудрост за да ви го проповедам Божјото сведоштво зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго освен Исус Христос и тоа разнатиот. И јас бев со вас во славост и во страв и во многу трепет. Дали ќе најдам работа? Па не ќе таму да работам, не ќе ваму да работам. Страв и трепет. И моето слово и мојата проповед не се состоја во убедливи зборови на мудрост, туку во докажување на духот и силата. Амин. Проповед. Покајте се, зашто небесното царство се приближи. Што направил царот? Првото нешто проповедаме, што направил царот у евангелизацијата? Царот што направил? Царот царо платил за грево. Место јагнијата што ги пренесуваа курбан. Исус Христос. Исус Христос. Значи он негде пише крало, негде царо, не ми јасно. Царикал. Аха. Битно дека он дојде да земе да биде авторитет. Он дојде да ни покаже пример. Зашо? Да, да плати за грелот. Доста беа крта на јагниња, на телиња, на телци, на кози, на јаци, што се плаќа, а и ден денеска принесува. Газът е крвта на Христос. Газът е крвта на Исус Христос. Затоа што он дојде Цар дојде, да небесен, Исус Христос, да плати за гревот. Таткото го даде својот син. Кој татко денеска ќе даде својот дете за грев на некој друг? Има ли таков? Нема. Нема, нема. Ја не сум видел. Ја не сум видел. Јас само знам дека таткото небесен го дава својот син Исус Христос за гревовите на светот. И кој се покае, ќе биде спасен. И поверувам дека Исус Христос е Господ. Дека дојде на земјата. Тоа е евангелизацијата. Дојде на земјата да плати за грево. Казната за грево е смрт. Ојде на крсто и умре. Оти казната за грево е смрт, он умира. И ѓавол си вика, готови со овие. Исус Христос нивниот цар умре. А сега да ги видиме. И што се случило? Третиот ден Исус го запрекна гјал. Воскресна! Третиот ден воскресна за нов живот. И гјавол па остана запрекна. И па е запрекна. и ден денеска. Ако мисле дека успева, ама неговата крај у, у огнето езеро таму. Таму. А ние сме за горе, кај Тато Небесен. Третиот ден воскресна. 40-тиот ден се вознесе спасов ден. 40-тиот ден се вознесува спасов ден, 50-тиот ден праке во Светиот Дух. Зашо? Да ни даде сила да збориме усила. Да збориме за Исус усила, не само празни зборови и мудрости. Светската мудрост е ништо у очите на Божјата мудрост. Светската мудрост само ги завлекува. Луѓето, тоа е демонска мудрост душевна, земска, демонска. Принесите јагнет ќе бидете спасени. Сгазате ја крвта на Христос. Кланяте се на сликите на идолите. Се што од рака направено е га у Божите очи да му се кланиш. Светиот Дух доаѓа пеистуден, Пентекос, мртвен за жал. Духов ден, они го претворија у мртвен. Измамата на ѓавола е заблуда на човештвото да ги заблудеме. Одете и проповедете, Одеме и проповедаме. Одеме и проповедаме. Исус Христос е Господ. Жртвено јагне. Лав од Јуда. Цар Небесен. Он е тај на кого треба да даваме славата. Покајте се, Небесното царство се приближи. Второто нешто е, Исцелувајте ги болните. Исус не е пример. Матеј 9 глава, 27 до 30. И кога Исус си одеше оттаму, двајца слепци го следеа, викајки и зборувајки. Смилувај ни се, сине Давидов. А кога дојде во куќата, слепците му пристапија. А Исус им рече, верувате ли дека можам да го направам тоа? Му рекоа, да, Господи. Тогаш ги допренивите очи, велејки, нека ви биде според вашата вера. И очите им се отворија. И Исус им заповеда строго. Гледате никој да не научи за тоа. А тие што ми излегува, го разгласија по целата земја. Луѓе. Луѓе, он века не кажувате на никому. Како може да кажеш на, да не кажуват на никому, кога луѓето ќе видат дека од слепи прогледале. Порно одиле со стапче сега, да оти гледам. Значи Исус Исус вика Джабе да кажеш да они ќе видат. Но они ќе гледат дека ми сте исцелени. Што е битното тука? Битното е дека они имаа вера. Вика, верувате ли дека ќе ви биде тоа? Веруваме. Исто и стотнико. Стотнико иде. Со вера. За слугата. Вика, Господи, моја слуга се маче. Дойди и исцели го. Исус вика ќе дојдам и ќе го исцелам. Стотник го вика не. Не, не, не. Не. Само збор кажи. Само кажи збор. Ја верувам тоа. Ја верувам дека дека ќе го исцелиш. Стопникот имаше вера. Не значи дека некои што не се исцелени немат вера. Имат вера. Имат вера, ама Бог знае зашо. Пример кога е пример кој го кажува Пејчо мислам дека кажува останавам се ќавам. Имало двајца пријатели. И двајцата биле болни од рак. Од ист рак. Ист рак. И се молил се за еденио. Еденио исцелил. Ракот го однема. Молил се за другио. Не исцелил Човек умре. И овај си вика, Господе бе, зашо? Зашо овај се моли, го исцели? Овај вика, оти го сакам. Господ му одговори, оти го сакам и го исцели. Не, зашо го исцели овај? Оти го сакам. А Господе, а зашо овај не го исцели? Оти го сакам. Господ не сака. Господ ни дава вечен живот. Премин, премин, раздава. Тоа е тоа. Ама ние Со верата во Исус Христос можеме да ги целуваме болните. Тоа е поентата. Како? Пред секоја молитва за болен треба да кажеме за Исус Христос. Што направи Исус на крстот? Дека гревоте се простуват преку него за да се молиме за болниот. Оти славата треба да му отдаде на Исус, а не на нас. Ако не ни кажеме ние за Исуса се молиме и луѓето бидат исцелени, Они ќе не слават нас. Они ќе не слават нас. Оти ние сме ги исцелиле. Ако ќе кажеме дека Исус ни е примерен дека он исцелува и ден денеска, славата му припаѓа на него. На него. Оти се од него, преку него и за него. Од него, преку него и за него. Не е ништо за нас не е ништо за нас. Ние само сме повикани за работници. И кога ќе се отидеме горе, Господ крече, дојди ти верен слуго. Ке ти дадам толку и толку, волку и волку награда. Небесна награда. Не збирате богатство доле на земјата, од имолци и ръгја го јава. го збирате си богатство горе на небото. и таму никој не може да ги добре. Таму ни е нашето наследство горе. Тука нашето наследство пропаѓа. Па, Отиде на коцка. Отиде у пиење, у хипотека. Отиде. Сето овој живот тука што што ни е даден, ни е даден под хипотека на ѓавол. Оти власта кој му дава Господ на Адам и на Ева, створија земјата. И му даде власт на Адам. И му рече, Адаме, именувајќи животните, Се ти давам ти да владееш. Целата ваша имам ти ја давам на тебе на земјата. И Адам што направи? Целата ваша што имаше да дадам на ѓавол. Оти дозволи да бидат излажани. Оти до, дозволи да бидат излажани. Зашо? Затоа што телесното беше многу поубаво. Ама умря. И таа смрт е принесена на нас. И сега тај Тај, таа хипотека што дадеме преку Адам и Ева на ѓаволо, доваѓа Исус и ја отплатува. Амен. Што сакаш ти? Крв сакаш, еве ти крв. Што сакаш смрт за гревот? Еве ти смрт за гревот. Ама третиот ден ќе видиш ти. Ќе воскреснам. И победата е негова, Исус. Исус е победникот и ние сме победниците. Лекуваме у името на Исус. Сега Мата и 9 глава да до 7 се тука запишава нешто, да ги И како влезе во Аха, и од како влезе во коработ, премина и дојде во својот град. И ете му донесува фатен кој лежеше на постела. Ако го Исус ја види нивната вера, му рече на фатениот: "Охрабри се, синко, ти се простуваат гревовите." Уваа случка тука Исус прво ги простува, знаете, стаја фатениот, пријателите што го доносат. Тука Исус прво му ги простува гревовите. Не вика, стани, земи се постелката и оди, него прво му ги простува гревовите. Ти се простува, охрабри се, синко, ти се простува гревовите. Зашо? Ово не е пример за нас, ние што треба да кажеме. Пред да речеме на некој стани и оди, треба да речеме Исус ти ги простува гревовите преку неговата крв ако се покаеш. И поверуваш. Ако се покаеш и поверуваш, Исус ти ги простува гревовите. Биди исцелен, стани и оди. Тоа е тоа. Исус е тај. Светиот Дух е тај. Што ги прави тие работи. Воскреснувајте ги мртвите. Второто нешто, исцелувајте ги болните, проповедете, исцелувајте ги болните, воскреснувајте ги мртвите. Матеј 9 глава, 18 до 26. Додека изборуваше за тоа еден началник на синагогата, дојде падна пред него и му рече, мојата керка умре сега. Туку дојди и положија својата рака на неа и таа ќе живее. Тоа е вера. И Исус стана и го следеше со своите ученици. И жена која боледуваше 12 години од крварење му се приближи одназад и се добре до оресите на неговото облека. Зашто си велеше во себе. Ако се допрам до неговото облека, ќе се излечам. А Исус се сврте и ја види и рече: Охрабри се, Керко, твојата вера те исцели. Пази исцелението. И желата беше исцелена од тој час. И кога Исус дојде во куќата на началникот, ги виде свирачите и народот како како вика и рече: „Остранете се, зашто девојчето не е умрено, туку спие. И тие му се подсмевнуваа, односно тераа мајтап. Откако го истера народот, влезе и ја фати за рака и девојчето стана. И гласот за тоа се расшири по сета земја. Воскреснуват мртви. Лазар четири дена мртв. Замиришан. И двете негови сестри викат, ако беше ти тука, немаше да умре. И он вика, Лазар не е мртов. И он вика, да, ќе воскресне у последниот ден. Вика, не, Лазар спие. И само со еден збор, Лазар е станал. Лазар стана. Тоа е таа сила воскресителна. Таа сила. Знаете што разликата помеѓу воскресението на Христос и воскресението на Лазар и на девојчето? Они е паумреа. они е паумреа. Ама Исус остана воскреснал. Исус остана воскреснал. Таа воскресителна сила што Исус го подигнал од мртвите, ни е доверена и на нас. И имаме авторитет да воскреснуваме мртовци. Се е ствар на вера. Имаме, имаме сила и авторитет да воскреснуваме мртви. Оти тоа го пишува, тоа ни е дадено и тоа ќе го правиме. Ако не го правиме тоа, тоа е ние не сме христијани. Тоа е ние не сме не сме христијани. Проповедање проповедање проповедање исцеление воскреснување на мртви. Воскреснување на мртви на мене ми а, може да дајме и споредба пример човек што е духовно мртов и ти му збориш. И му кажуваш зборови на сила, живо слово, му кажуваш Библијата, му кажуваш за Исус и он поверува и се покае преку крвта на Исус Христос, он се наново роден, он оживее. И тоа е воскреснување. Оти умата и вика, остави ги мртвите да си погребуваат своите мртовци. Зашо ги вика мртви? Како можат мртви да погребат мртовци? Затоа што духовно мртви луѓе, духовното мртви луѓе се насекаде околу нас. Тоа се живи мртовци. Живи мртовци што одат од таа темнина и не знаат каде одат. И нивните патишта и се чинат праведни, ама у сте пишува патиштата понекогаш што се чинат праведни водат у пекол. Водат у пекол. Така да, ние имаме таа власт да ја кажеме да воскреснат од мртвите, за да не отидат у пекол. Да не отидат у пекол. Имаме ли вера да воскреснуваме мртовци? Другото нешто е, очистете ги лепросните. Матеј 8 глава, 1 до 4 стих. Ако го слезе од гората, големо мноштво го следеше. И ете еден лепрозен му пристапи и падна пред него на колена велејки. Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Амин. Тогаш Исус ја испрши, испрши својата рака и го допре, велејки, сакам, биде очистен. И веднаш се очисти неговата лепра. И Исус му рече, гледај, Никому да не му кажеш, туку оди. Покажи му се на свештеникот и принеси го дарот што го заповедал Мојсей ним за сведоштво. Ако сакаш, можеш да ме очистиш. Па Исус сака. Исус сака. Клепни на колена, пробај да видиш. Клепни на колена и пробај да видиш дали нема то чисто од лепрата, или мене или те. Клепни на колена и речи, Господе, очисти ме од грева. Ако лепрата порано е била губа, оние да со тие чиривите, страшна болест. И сите бегаа од лепрозите. Има населби изградено посебни за лепрозните. И не се мешаа со здравите, пошто таа болест е заразна. Лепра или губа и сите бегаа. А што мислите? Грео не е заразен? Грео не е лепра? Затоа вика, лошото друштво <clears throat> го квари карактерот на луѓето. Лошото друштво го квари карактерот на луѓето. Затоа, со кој се дружиме? Со кој седеме? <coughs> Дека одеме? Што збореме? Што то причаме? Губа, губата била страшна болест. И сега, како да се очистиме од грево? Добре луѓето кои ќе бидат пресведочени. Обично кои се пресведочени и си викат, мојот греф е толку многу голем како губата и не може да биде очистен. Толку многу сум грешил што Господ не може да ми прости. Ама падни на колена, падни на колена и повикај, и повикај, и повикај да видиш Исус како ќе те очисти и потражи со вера и ќе видиш Исус како ќе те прочисти. Значи Лазаре стани, воскресни од мртвите во името на Исус. Амин. Вика Другото нешто, лепрата, може да биде неопростувањето. От Исус вика, ако вие не им простите на луѓето околу вас, и јас нема да им простам на вас. Ако ја простите, и јас ќе ви простам. Опростувањето е лек за лепрата, за неопростувањето. Значи ние се молеме и тражиме очистување на луѓето. Кога ги држаме молитва, застапничка молитва, да бидат пресведочени за грео, тоа ние ги чистиме фактички. Ние даваме Светиот Дух да работе врз нив и да бидат пресведочени за да се покажат. Без покаяние и вера нема спасение. Без покаяние и вера во Исус Христос нема спасение. Ојде дедо у пекол. Затоа вика, очистувајте ги од лепрата. И последното нешто е изгонувајте демони. Мати 9 глава. 32 до 38. Додека те излегуваа, ете му доведоа човек нем и опфатен од демон. Откако демонот беше изгонен, немиот проговори и мноштвата восхитени зборуваа. Никогаш не се видело вакво нешто во Израел. А фарисеите велеа, тој ги изгонува демоните преку владетелот на демоните. Преј. Преј. Иисус Исус ги обиколуваше сите градови и села, учувајќи во нивите синагоги и проповедајќи го Евангелието на Царството и исцелувајќи секаква болест и секаква слабост меѓу луѓето. Исус обиколуваше. Па е пример. Одеше, исцелуваше од слабост, лечеше, мртви воскреснуваше, видеме. Демон изгонуваше. Обично, луѓето сега кога гледат нешто, многу Божи служители сега шо работат у силата на Светиот Дух, и ги изгонуваат демоните, за жал, истото се случува. Хулат на Светиот Дух. Ако Светиот Дух ги изгонува демоните, не можеме да речеме дека демон ги изгонува демоните. Не именно, ама многу Божи слуги што работат у таа сила се напагјани. Затоа што викат дека се синови на ѓавол. Не е точно не е точно, Демоно. од демон нема да бега. Кое царство се разделило на половин и тргало едно против, против друго? Кое царство ќе обстане ако се разделе помеѓу себе? Ниедно нема да обстане. Кој дом или фамилија ќе обстане ако таткото и синот се спокара? Дали таа фамилија ќе обстане? Ќе замолам за тишина малку стварно проповеда се Божјото Слово. Амин. Така И почит треба спрема зборовите на Божјото Слово, што идат од Библијата. Значи ние не правиме тука приказки или било што. Така ќе ве замолам стварно. Не заради мене, заради Господ. Така От јас застанал сум тука, ќе го кажам тоа што Господ сака. Ама имајте респект. Ко се оду православна црква, сите се тресат таму, не да мој ќе скрешат на иконите. Тука, тука се збори Божито Слово. Но сила и тоа се збори. Така да, да имаме респект. Исус кога збореше сите трае. Само фарисеите роптаа и вика демон, со демон, поглаварот на, на Велзеву ги изгонува демоните. Ни еден демон нема да пега од демон. Не може. Не може. Дјавол не може да се разделе помеѓу себе и да се изгонува сам себе. Све, Исус, Исус и Светиот Дух се тие. И таа сила што ни дадена се тие што ги изгонува демоните. Исус доваѓа и го пренесува тоа на нас. И ние треба да го практикуваме. И треба да го живееме тоа. И треба да го респектираме Исус. Да му даваме славата на Него. Да му даваме славата на Господ. Тоти Господ не е играчка. Не можеме ли да си играме со Господ? Оти ќе изгубиме. Не можеме да мудруваме со Господ. Но ти ќе изгубим. Неговата мудрост е кратка и јасна, пишана во Библијата. Кој сака да ја спознае, нека чита. Нека чита Новиот Завет, нека чита Исус како живееше. Вистинскиот христијанин треба да го следи примерот на Исус. Вистинскиот христијанин треба да се стреме да не греше повеќе. Правите христијани треба да доат да у силата на Духот Свети и да исцелуваме и да проповедаме и да мртви воскреснуваме, да лекуваме и демони да изгонуваме. Зашо? Оти ни ја дадеа таа власт. У Лука 10 глава пишува. Се се е подкрепено со Библијата. Читајте. Читајте. Не само што сме слушнали од овај од онај. Како гледареците што прават. 10 глава, 19 и 20. Ете ви давам власт да кажете на змии и на скорпи. Лука, 10 глава, 19 и 20. Ете ви давам власт да кажете на змии и на скорпи и на секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости. Но не радувајте се на тоа, дека духовите ви се покоруваат. Туку радувајте се дека вашите имиња се запишени на небото. Нашата радост е дека нашите имиња се запишани на небото. Бесплатно добивте, бесплатно давите. Каквите препогребувања, каквите препокрстувања. Што е тоа ако не е демонска мудрост? Како можеш, можам татко ми сега да го извадам од гроба и да го наместам на друго да го препогребам? Тоа е страшно што се прави со луѓето. За пари. За пари. Мала молитва, голема молитва, крштенка, погреб, се пари треба. Ако нема пари, човеко не може да си го погребе таткото и мајката своја. Тука Исус вика бесплатно добивте. Бесплатно давајте. Што да даваме безплатно? Ти ли ки кажеш на нас? Ние од тоа зависиме. Земската мудрост е лудост. Очите на Господ. Бесплатно го добивме Исус. Спасението ни е благодат. По благодат сме спасени. Не со пари, не со злато, не со сребро, туку со крвта на Исус Христос сме спасени. И кој поверува во тоа и се покаја, ќе биде спасен. И бесплатно тоа треба да го кажува на другите. Не да си го чува у себе. Да си го добие спасението, да си го чува у себе. Затоа сме избрани да евангелизираме, да ја кажуваме на луѓето. Кој прифане, прифане. Кој не прифане? Негов избор. Адам и Ева има избор? Исус имаше избор? У Гецеман? Татко нека ме мине чашата, ама нека биде твојата волја. Не мојте. Исус го направи правилно избор. И ние го правим правилно избор. Да проповедаме у Силата на Дух. Фала што се смирите. Бидете благословени во името на Исус. Амин.